Prilaborilo por la epigenomo. Modifita versio de la genton dilo CRISPR-Cas9 modifas celite la gen activetson. Jen, en cae el shaltilo por genoi. Esploristoi modifis la genton dilon CRISPR-Cas9 tiel, che gi povas celite interveni en la gen activetson anstatau tranci la gen materialon, la nova sistemo CRISPR-OF modifas nur la epigenomon, tio estas alcuplagioe ce la dono A, kiwi blocas au permessas la legadon de la genoi. Tio ofertas novain eblezoin por esplorado cae terapio, char tiwi epigeneticae alcuplagioi interalie ludas decidan rolon por multai civilizai malsanoi. La gentondilo crispr cas 9 estas uno el la plei gravai iloi de la moderna gentecnico cae biomedicino. Gi permessas celite tranci la donoaon cae enigi modifoin. Tiel gi ebligas novain aliroin de esplorado cae vecas esperoin povi estonte sanigi gen defectoin cae heredain in malsano in per gen terapio. Sed la tecnico havas ancausia in ombrain in Quan cam la genton dilo efficas pricelite, ol pli fruai aliroi, gi povas ancau causi ne riparebla in mutazioin, je nedesirata loco, cae tiel pli altigi la riscon pri cancero. Nome la tecnico estas applicebla por etiche disputindai intervenoi en la heredan materialon. Esplorista te amo de la Universitato de Californio non disvolvis alternativon. Ili forigis el CRISPR-Cas9 la principan genton cae anstatauigis gin per malgranda protein machino quiu plenumas in modifoin en la hereda materialo. Tiu case la dono a mem ne estas prilaborata, sed nur la alcuplagioi ce la hereda materialo. Tiui alcuplagioi au blocas au mal blocas genon por gia legado. La epigenomo influas per tio la gen activetson de homo. Contraue al geneticae modifoi, tiai epigeneticae alcuplagioi estas fort preneblai. Anca de nature la epigenomo modifigas dum la curo de vivo. Geneticae cae celae terapioi estas la estontezzo de la medicino, sed existas potenzialai objetoi prisecurezzo se la genomo estas taure modifita, diras esploristo. Tial ilia gen prilaborilo CRISPR-OF nur attacas la epigenomon. La nova gen prilaborilo trovas sian celon helpe de tiel nomatai gvidai oronoaoi, ciui ligijas al certa loco sur la donoa ceno. Tie, gi alcrocias etan chemian combinajon alla donoa, nome metil grupon ciu havas la finajon zoho tri. Per tiu metilizado, la donoa en tiu loco ne plu legeblas la concerna geno tiel estas blokita. testo testoi montris, tiui modifoi daure restas, se la celos individas. Et post quarcent quindec generatioi de celoi, la geno restis schaltita en la idoi de la origine tractita celo. La epigenetica marco restas et stabila, se shangigas la tipo de cielo. Tion montris la sciencistoi ce pluripotentai praceloi ciuin ili igis differenzigi al nervo celoi. Quancam la modifoi restas stabilai tra la cicloi des individo de la celoi, tamen estas simple forigi ilin de nove per gen tecnico. Tio cele la esploristoi disvolvis la prilaborilon CRISPR on kiu malcuplas la metilizajon de nove de la hereda materialo kai tiel re enchaltas la legeblezon. La sciencisto e constatas che ili nun disponas pri simpla prilaborilo u povas blocchi la grandan plimulton de la genoi. Ili povas fari tion por plurai genoi samtempe, sen damagioe en la donoa cae la maniero ciu estas riparebla. Laula esploristoi, la nova tecnologio estas interesa por esplorado cae ancau por eblai medicinae curazadoi ciui concernas la heredan materialon. Por multai malsanoi, de virus infectoi, gis certai formoi de cancero, la epigenomo ludas gravan rolon. Necessos ancora pluai studoi, ciù la nova gen prilaborilo vere povos esti applicata en la medicina practico.